Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد Počinjemo sa komentarom Fisko metna. Prije početka samo da napomenem da imamo problem oko toga, bar kod nas u našoj sredini, koji, koji fikski metn najkraći, znači iz kojeg mezeba, od kojeg učenjaka da se izaberi, po kojim da se radi. Da se radi. E, uglavnom da znate da svaki mezebo, četiri mezeba imaju svoje fikske metnove, odnosno to su skraćeni fikski tekstovi koji, e, koji imaju komentare na kojem se pravi komentari i hašije. Hašije to je, to je komentar na komentar. Svaki mezeb to ima i naravno odmah da napomenemo, znači e, po pitanju istraživanja, e, izučavanja fikskih mesela nema smetnje da se to izučava preko bilo kojeg mezeba, odnosno prilog kojeg e, metna od nekog mezeba, jer je to polje izučavanja fikskih mesela, a to ne mora značiti ako se radi po nekom metnu iz nekog mezeba da je to da je to završna riječ po pitanju propisa o određenim stvarima. E, nadam se da me razumijete, znači ispravan je stav da nije obaveza slijediti e, određeni mezeb, da je to samo dozvoljeno, e, da, da mezebi nam je da lakše izučimo vjeru, da više, lakše naučimo, a da nije ono što došlo u određenom mezebu, da je to kapak, da je to završna riječ eh, po određenim pitanjima. Pogotovo što, se, eh, što su se mezhebi, sve četiri mezheba, međusobno razišli u nekih 70-80% pitanja fika. Znači, vrlo malo je mesela oko kojih su eh, učenjaci mezheba složni. ako su se razišli, to znači da mora neko od njih biti na istini. Nisu svi na istini. E, pa sa te strane imamo problem, znači sad kad mi hoćemo da izučavamo fik, da bi razumjeli fik, ispravan način izučavanja fika je to da se uzme najlaganija osnovna neka knjiga i da se obrađuje njen osnovni metn sa laganim komentarom. I to po jednom stavu. Nije dobro i pametno spominjati puno stavova, osim onako usput. E, cilj je tu razumijevanje meseli, Cilj je izučavanje fika, razumijevanje mesele, a ne u prvom moment kad slušaš nešto iz fika da je to završna tema po tom pitanju, da je to jedini hak i da drugačije ne može biti. Što je pogrešno, jer kod mnogi koji misle kada nešto sazna saznaju iz naučke iz fika, da je, to, da je to to što treba učiti iz te oblasti i završena priča. Što nije tačno. E, iz tog razloga se izučava, izučavaju se fikski metnovi, e, preko tih osnovnih fiskih metnovaca izučavaju, prijeđu se mesela. Šta je ovdje pointa? Da bi neko uh, razvio svoj, uh, svoje razumijevanje, fisko razumijevanje vjeri, a koje je najbitnije, ja sam vam to već dok sam naglašavao, kad tražite širijasko znanje, i uh, to Tali bil kad na vrijeme skonta, znači u dvije oblasti on treba da koncentriše svoju svoje vrijeme i trud u stjecanju znanja, a to je u akidi i u fiku. To su dvije E, stvarne oblasti koje čovjek trebaju u životu. Sve ostale oblasti, tefsir, hadis, mustelahul hadis, arapski jezik, usul fiqh, sve te e, oblasti su pomoćne nauke dođu u odnosu na ovo. Naravno, osnovna nauka nam je Koran i hadis, ali iz njih izdvaćemo argumente. Ali ono konkretno što ti treba u životu i što jednom talibu ili što jednom daji i učenom čovjeku treba i što ga ljudi pitaju, uglavnom je to akida i fiqh. Ono tipa pitanja, šta su rekli poslanici, koji poslanici priča, ono, to sve nisu direktno propisi vezani. I kad, izlači, kad dođe osoba izlači propise iz neke priče o nekom, nekom poslaniku, Jusufa, i slično tome, znači to je prilaženje meselama sa, sa, sa, prozora, znači. Znači, to je, to je bio poslanik koji je živio prije nas, imali su svoj određeni šarijet, imali određene propise. Ako se ne slaže sa šarijetom, to se ne prihvata. Znači, gledaš sa, sa strane šerijata, znači, izvlačiti iz toga propise, mudrost i tako dalje, e, koji se treba pridržavati, praktikovati, to je donekle i upitno. E, šta hoću da vam kažem? Hoću da vam kažem ovdje da je najbitnija stvar, znači, da se izučava, kad čovjek hoće da uči šerijat, e, da, znači, izučava ajetel ahkam, ajete o propisima i hadise o propisima, i one knjige koje su koncentrisane oko toga. Naravno, Akida sa svoje strane ima svoje šerijeske tekstove. Tako najprije stekne šerijesko znanje. Ako obrne stvari, izučava sve redom, onako šta god naiđe, onda on nema, nikako, nema nekog reda, nema nekog kontinuiteta i vrlo, mnogo će vremena proći, a neće steći osnovno šerijesko znanje. Jer je osnovno znanje vezano za propise, vaćaju se na ajete o propisima i, ajete, i hadise o propisima. A njih nije mnogo. Ajeta, o propisima ima oko 1000 ajeta, od moguće 6200, a hadisa o propisima ima oko 1000 i pol bulug maramu i recimo ono najviše sa ponavljanjem oko, oko 4000 što ima u knjizi Al-Muntaka, a u stvari vrlo, tu puno hadisa se ponavlja. Poenta u tome znači da je ograničen broj hadisa o propisima, ograničen broj ajeta i oni i na njima treba da, da bude koncentracija ono koje traži šerijsko znanje. I e, nezamislivo je i smiješno da osoba bude navodno učena šerijatski, završila fakultet, bavi se davom, piše tekstovo islamu tamo vam, a nikad u životu nije prošao sve ajete o propisima i hadise o propisima. I onda bude džahil u tim stvarima. I dođe neka stvar, priča nešto i šerijatu islamu, on kao ovako je, je, a o tome ima direktan šerijatski tekst o tome ima. A on džahil ne zna, nije istraživo, nije to pratio o tome. Zato su to prvi osnovni stvari koje treba izučavati i učiti. A, a, sa strane, znači, da se vratim ovdje na, na drugu stvar, a to je, znači, e, izučavanje akideske oblasti i fikske oblasti. I zato je meni namjera, znači, da, da, da nastojimo da se treniramo da se treniramo izučavanju fikskih mesela. Kažem treniramo, znači cilj je ovdje da čovjek samo svoj mozak trenira na fikskim meselama, a ne da bude muftija po tim meselama, po tim pitanjima. Jer to je, jer treba vremena i vremena da čovjek izuči, da razumije argumente, dokaze, stavove, da mogu doći na stepen kaže ja sam ubijeđen, siguran sam da je po ovom pitanju ovako i ovakav propis. To treba vremena za tako nešto. Obično mi... E, mi uh, obični muslimani slijedimo neko koji je za nas autoritet koji je učen u, stvarima koje on, koje on izučio i koje je apsolvirao. Uglavnom, Teškoća ovdje po pitanju izučavanja fika dolazi koju knjigu osnovnu da uzmemo kao, tal, kao u, smislu traženja širijskog znanja, da izučavamo. Uh, sa zani Hanefijskog mezeba ima nekoliko tih, tih metnova, tih knjiga osnovno. Imamo poznatu knjigu El Kudur, metnu Kuduri, to je osnovna knjiga e, iz, e, iz Hanefijskog mezeba koja se izučava, znači gdje, gdje u obliku kratkih rečenica su izgovoreni propisi u svim poglavljima i onda se ti propisi e, komentarišu sa argumentima s dokazima. <clears throat> Također drugi metod koji je poznat kod njih, a to je, a to je Bidajetul Moptedija. Na nju, na ima komentar Hidaje. Ili savremena knjiga na koju se glavno vraćaju Hanefijski mezeb, a to je, to je Ihtijar, Lišarhen Muhtar, odnosno knjiga Muhtar kao Metn muhtar knjiga i ona se uzima, ona je skraćena znači, ima ihtijar, komentar na nju, odnosno to je zadnja knjiga je urađena po tome na čemu je fetva hanefijsko mezebo zadnje vrijeme. E, svejedno jedan od, bilo koja dva, tri metna da se uzme, po se radi, čovjek ne pogriješio da smo mi uzeli da radimo po njoj. Međutim, ove sve knjige opet, gledajući, znači, gula poprilično obsežne. Znači da nam priđemo taj metnove, da ih komentarišemo, znači treba na puno vremena. Pa onda iz Malikijskog mezeba imam poznati na, znači, metn koji je mu'temed, znači na kojeg se ostanja mezeb, a to je Muhtesar Halil. Znači krazanja, sračena verzija od učenjaka Halila koji radi. I na njih su svi komentari od savremeni knjiga za iz Malikijskog mezeba na koje, na se vraća Malikijski mezeb. A onda iz e, Šafijskog mezeba imamo knjigu El Minhaj koju je napisao Imam Nevevi. I to je zadnja knjiga e, na, na koju, znači u zadnje vrijeme koji su učenjaci e, šafijskog mezeba vraćaju. Svi komentari knjiga e, šafijskog mezeba se vraćaju ovi savremeni koji, za koji se kaže fetva, odnosno stav malikijsko, šafijsko mezeba po tom pitanju taj, taj vraćaju se na komentar knjiga Minhađ koji je napisao Imam Nebevi. I on ima taj metin, ima lagani skraćeni. Iz Hanbelijskog mezeba poznata knjiga je Umdetul Fiqh koju je napisao Ibn Kudame Mahdisi. Ona je osnovna za početnike i ona ima svoje komentare. Također druga knjiga koja u arabskom svijetu, e, e, po kojoj sam ja radio komentar na, fakultetu, a to je Zadal Mostakna, koji je njen komentar, odnosno, radili smo komentar na komentar Hašiju. Uglavnom, znači to se štiće tih e, fikskih e, knjiga, odnosno metnova kroz mezhebe. Nema smetnje bilo koji od njih da se uzme i da se po njemu radi. uz ovo možemo dodati savremenu knjigu koju je napisao Abdurrahman Sadi, zove se Menheđul Salikin. Knjiga Menheđul Salikin, gdje je on e, skratio, e, jako skratio ovaj metnom fikski i gdje je e, odabrao po njemu, po njemu odabrano, izabrano mišljenje po pitanju fika u većini oblasti. I ona je jako zgodna i fina da se po njoj radi. Također imamo od učenjaka Ševkanija, savremenog učenjaka Ševkanija iz Jemena, knjigu koju je napisao Dureru Dahije. I on je sam čak komentar napisao na nju. Komentar napisao po nazovu Deraril Modije ili Derar il Medije. E, gdje, znači on je napi... ali on je nastojao sve mesele, nije ni jednu meselu spomenuo, a da za nju nema argument u Koranu ili Sunetu. Uglavnom je to naravno hadisi. <clears throat> I onda opet na kraju, pored svih tih knjiga koje sam ja spomenuo, ovako koji, koji ima smisla vrate, ja sam odabrao jednu što ima prevedena kod nas gdje sam lično radio recenziju, a to je ovaj od Ajda Karnija, knjiga Fiqhu Dalil. Ja ne znam kako se tam kod nas prijelaz, spoznaja. Razumijevanje fikskih dokada, tako je, kako je stavljeno na naslov. E, ta knjiga, ona je prevedena, e, njena vrijednost i korist u smislu da se po njoj radi izučavanje fiskih e, propisa ima onaj nedostataka, ima, ima pozitivnih stvari, vrijednost je u tome što je svaka mesela izgrađena na nekom hadisu. Znači, ništa nije rečeno, a da nema dokaza za to. I ne samo to, nego je autor nastojao da se vrati na najpoznatije, najispravnije e, knjige poznate iz fika, poput e, Al-Mugnija Eh, a to je knjiga Fikul Mukaren koja obrađuje sve mezebe učenjaka i argumente i dokaze od Ibn Kudami, od eh, Muhalla, od Ibn Hazma, pa onda Temhid od Ibn Abdelberra, to su tri najkvalitetnije knjige po pitanju, po pitanju eh, vraćanja na fikske mesele. Pa onda Fetve Ibn Temije vratio se, Neilo Leftar, komentar od Ševkanija na, El Munteka, od, od, od je napisao od islama njegov djed Međudin, Onda Subulu Selam, komentar Bulug Marama koji je napisao Saneani i, i druge knjige, poznate knjige koje vode računa o argumentima za, za dokaze koje spominje iz fika. Zašto ovo spominje? Neko će pa dobro za, da ne vodi. Ima, imate fikske knjige kod četiri mezeba gdje se ne vodi toliko računa šta ima argument. E, zašto je to došlo kod, kod fiksnim knjigama u, o, sa četiri mezeba? Zato, e, znači, ko najviše vodi računa o argumentiranju sa argumentima, najviše vodi e, Hanabile i Šafije. Da argumentiraju svaki stav i svika da, da dođu sa argumentom, jasnim. I, i vodi računa čak i vredosan, i vjerodostan. Dok ostali mezebi, onako, Bitno je da ovo je naš mezeb, ovo ovako i selam aliku. Što selam aliku? Zato što su oslanjaju na to da je njihovo imam, ako je taj izabrao stav, on imao sigurno dokaz, kaže. Nije on bez veze rekao. Nemam ja šta plaho zamjarat, što on rekao, kako je rekao, mu je dokaz, kako je dokaz. To je stav mezeba našeg imama i završena priča. Ja sam ovog mezeba i tu slijedim. Znači, išli su tom logikom i tako su prihvatali znači stavove unutar mezeba kao da su bogom dane. Znači, tako i gotovo. Znači, nema tu šta sad da mi, da ne možeš ti biti pametniji od prijašnjih učenjaka. Tom logikom idu. Naravno da je to pogrešno rezonovanje. E, a onda imamo, znači oni se vraćaju također na dvije knjige vrlo bitne, a to je Bidajatul Mučtehid i Unihajatul Moktesed od Ibn Rušda, poznatog filozofa muslimanskog, koji je napisao divnu, krasnu knjigu, ovaj, kaže, početak Mučtehida i završetak, onaj, početak na ono ko će da postane Mučtehid, Nihajatul Moktesed, znači završetak ono kome treba nešto iz oblasti fika a u stvari on je rezimirao knjigu od Listiskar ili Temhid od Ibn Abdelbera. Rezimirao je, znači, u Fiskim gdje je spomenuo sve mezhebe, znači, Ibn Ružda, šta je pojenta knjige Ibn Ružda? Da je on, kada spominje neku meselu, spominje stavove učenjaka i onda kaže što su se različite kod toga. I onda kao da gleda od ozgu. Razilaženje kao da smjesti u sobu, a onda od ozgu iznad sobe gleda gleda što se različi. Kaže, ovi smatraju, gledaj se, vraćaju se na ovaj dokaz. Ovi na ovaj dokaz različaju se oko toga da li je hadis daif, nije daif, da li je zbog toga što oko poimanja iz usul fika, da li se nešto prihvata kad je opće značenje, specifično značenje ili ovo ili ono. I takav, znači, a to je već, to je zadnji stepen pristupu izučavanja. Čovjek kad izuči fikske mezebe, makar po onim osnovnim čelijskim tekstovima, iščita puno knjiga fikski, od Oleme, od čuju, istraže od ime sjela, onda dolazi u ovu fazu da može ovu knjigu čitati. Jer je jako teška. Znači ona, ona dođe kod neka, neka e, doktoriranje fika, izučavanje fika. I to je, znači, dolazi e, kao zadnji stepen. E, a oni se vratio na tu knjigu odabirući, znači, ove odabrana mišljenja. I vraćao se na knjigu Raudatu Nedije, od Siddiqa Hasana Hana, poznatog indijskog učenjaka savremenog, koji je bio također, možete slobodno reći, jedan od reformatora u, e, na, indijskom a, tamo u tom kraju muslimana, od savremenog reformatora u smislu se vraćao na Kur'an, na sunnet, na, na, argumentovano poimanje i, i tretiranje vjerskih pitanja. E, I vrijednost ove knjige dolazi sa te strane, što se vraća na ove knjige i što je sam ovaj e, Aj Karni, poznati daja savremeni, vjerojatno vama ja dobro poznat, znači što je on ložio puno truda, što se potrudio, što izučavao, on je doktor islamskih znanosti i tako dalje, ovaj, ne znači da sve što je on navedo je to završetak po ovom pitanju, jer postoje oko toga razilaži među ali je pojenta da, da se vi sa prijevodom možete lako vratiti na tu knjigu i da je mi možemo obraditi. A ja nešto što uspije dodati o sebe prilikom ovog komentara dodavat ću za lahovu pomoć. E, način njegovog, e, njegovog obrađivanja E, fiksko fikskog obrađivanja mesela je sljedeće. Znači, ovo je jako skraćeno. Znači, ovdje nema detalja, plahu detalje. Znači, sve što je spomenuto, spomenuti su argumente. E, e, od, karakteristika ove knjige po kojoj ćemo raditi, znači, ovaj, obrađivati fikske mesele, je u tome da on spomine, znači spomine određeni propis, takav je, i spomine onaj dio dokaza u ajetu ili hadisku i direktno ukazuje, znači bez detalja hadis ga spominje ga ovaj, ona, ne, Zbog hadisa, a u hadisu došlo to i to, i ukazuje na to argument. Znači, to je skraćeni, ovo, ovo, ovo, te u stvari trenira kako da razumiješ, kako se zaključuje iz hadisa i ajte da je nešto, argument takav i takav. A to zove u šarijetu veđu dlav. Veđu dlav je zadnje nešto što, što, što, što stekne. Veđu dlav, znači način kako da razumiješ iz hadisa ili ajte da, ne, da je nešto propis takav i takav. To je najteža stvar. I zbog tog načina kako da razumiješ i jesu se učenjaci razli. Jedan ga shvati ovako, jedan ovako. I kad ti uspiješ to da kočit, dokući to, kad uspiješ, znači ti si već dobro se, se nahranio, dobro imaš moć razumijevanja šerijeta da bi to, da bi to mogao e, razumjeti i, i da mogao to savladati. E, znači, on ne spominje ovdje, znači, raviju hadisa, ni odakle je hadis, koje knjige ga spominju i tako dalje. Jedino što ima ovdje što spominje, a to je, znači, hadis, kaže, koji sam spomenuo, i šutimo o njemu, znači on je, on je vjerodostan. Znači ne spominje osim vjerodostan hadis. Ako je slab hadis, kaže spominjem ga sa siglom temrida u obliku e, temrid znači bolest obliču, oblicu bolesti, odnosno da ima, da ima slabosti. U njemu kaže na oblik jurva, prenosi se. Kad kaže jurva, prenosi se, znači njemu ima slabosti. A dobro, naravno, pa pošto ću ja to sad, svakako ćemo to spomenuti. Ogovorno kako on to obrađivo temu. Znači, on kaže, ne spominjem razilaženje učenjaka, niti stavove, znači, znači e, razilaženje, niti stavove pojedinačno nekih učenjaka, niti argumente svih ti učenjaka, nego skraćen jedan stav po onom što je njemu, njegov štihad ga odveo da je to odabrano mišljenje mišljenje, bez, ulaza, bez ulaženja u detalje. A ovo je jako bitno znači. Nama je sad cilj ovdje da, da spomenemo selu i da je možemo razumjeti da idemo dalje. Nije nam cilj da ulazimo znači, u detalje. Mi kad bi počeli detalje izučavati, mi se ne bi makli iz, iz poglavlja Kitabu Tahare, znači 3-4 godine, ako bi detalje izučavali. Kako bi uzeli detaljno, ono, koji je učenjak rekao kako se različi, šta govorili tako dalje, kad bi sedmično imali po jedno predavanje. Znači, tri četiri godine samo to obradi, ali zamislite znači, koliko nam treba znači, vremena, da bi, da bi, koliko treba vremena da bi to obradili. <clears throat> Uglavnom kaže eh, ajd Harni, kaže ova knjiga, kaže ona odgovara običnim muslimanima, talibolima ona koji traži širijsko znanje i učenim ljudima, ali ma. Kaže, zašto? Kaže, zato što ona hulasetu allefa, zato što ona rezimi onog što je pisano u, u ovoj oblasti, u oblasti fika. Kaže, a, zna ga, kaže, e, e, kaže, men te deberhu arefa, arefahu hakamar. Kaže, ko razmisli ono što sam, kaže, napisao, znači istinski vrijednost toga što je napisao, njegovu kadru, njegovu njivu i tako dalje. E, ovo što on sam sebe hvali, ima to smisla, zato, zato što je zaista uložio truda da na ovakav, na lijep način predstavi ove mesele. Naravno, svaki ljudski trud je, je ova, ima u sebi nedostataka, mahana i tako dalje, što je priroda, priroda ljudskog rada. A to, je, to će naravno, sve što se vidi nešto da, da treba dopunti, popunti, ukazati, mi ćemo o tome govoriti kada, kada dođe određeno koji poglavlje. Pojente je da naglasi, znači nama je namjera, da o ovakvom pristupu ovih mesela, da, da pristupimo tako, znači da spominjemo konkretno meselu dokaz za nju i idemo dalje. Što bude potrebe da se pojasne neki neki termini i tako dalje, e, to ću ja od sebe pojasniti uz Allahovu pomoć. Pa možemo krenuti odmah, znači ja vas savjetujem, znači ako niste već nabavili, možete nabaviti ili naći u PDF ovu knjigu, da je sebe oštampate, to nije skupo, odite kod, ovaj, knjiga je jako vrijedna i dobra sa strane ovaj, izučavanja ti neki osnovni fiski temeljni stvari, e, e, kako je razumijevanje, fiski dokaz, znači po tim naslovom, E, prijevode, ja mislim Hajrudin Ahmetović, on je preveo, ja sam radio recenziju, uglavnom ta vjerojatno imao PDF-u, ako ne možete drugačije nabaviti i odete kod ovim studentskim ovim tamo kopirnicama i on vam kopira i napravio to knjigu i imate sebe u knjigu. E, ovo govorim sa strane ono ko hoće ozbiljnije da prati ovo što ćemo komentarca, nabavi tu u sebi knjigu i opet na isti način, koji smo govorili za Kitabu Teuhid. Donese tu knjigu u prijevodu, ima ispred sebe i kad naiđe nešto, komentar oko tog, tog propisa, treba oduzeti, dodat, slab, e, ispravno, ovako, komentar, ovo, no, i tebi ostaje ta knjiga, imaš to. Hoćeš se vratiti, hoćeš da kažeš, hoćeš da obnoviš znanje, na takav način ga obnavljaš i popravljaš. Tako vas savjetujem budući da to uradite. A ako bude zainteresovane na više nivo, mogli bi to organizovati da to bude i da organizujemo na ovaj, sklopu kursa, da se pripremi, da se pripremi ta knjiga, da se pa da se pripremi, da se može po njoj raditi. E sada krenemo. Da. Andalusam,